Nayo ni baada ya madai yake ya kudai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu bali akadai kwamba Allah jalla waala hana sehemu hana makan wala hana upande na kaja na kaida mbovu katika kulithibitisha lile analolidai kadhalika akapinga sifa ya nuzulu rabbi tabaraka wa taala kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku kwa maana kwa hakika kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yuko juu na kwa dhati yake Allah jalla wa ala kuwa anashuka tulimjibu hoja ambazo walillahi alhamdu wal minna kwa kila mwadilifu aliyetusikiliza alifahamu kwamba madai ya bwana Ayub ni madai ya batil na hayana mashiko wala dalili za kutegemewa kutoka kwa salafu salih lakini katika mazungumzo yetu tukasema kwamba kawaida ya watu wa sampuli yake hawezi kurudi nyuma si rahisi kurudi nyuma isipokuwa tukiwa tunazungumza na bwana Ayub sisi tunaikusudia jamii kwa ujumla kwa sababu yule ashaamua njia ya upotevu na sisi tuamuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala muongoze pamoja na kwamba yeye hidayah hiyo haitaki kimuombea yeye anakuambia Allah muepushe na kumuongoza katika njia ya haki kwa mujibu wa mazungumzo yake na maelezo yake anayoyadai. Tulimtajia adilla katika kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na aqwalu a'immati salaf, na kwamba ijmaa ya ahlusunnati waljamaa imelithibitisha hilo, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh, tena kwa dhati yake. Sasa bwana Ayub leneno kwa dhati yake linamkera akilisikia yani akilisikia neno hilo anatamani apasuke pale alipo kwa nini tuseme kwa dhati yake lakini pamoja na hayo si kwamba tukitoa kwa dhati yake hiyo yeye atakubali kwamba Allah yuko juu yeye msimamo wake ni kwamba Allah laisa lahu makan Allah hana sehemu hana makani Allah subhanahu wa ta'ala huu ndio msimamo wake isipokuwa amejificha kwenye kwenye kichaka cha bidhatihi lakini mzunguko wa maelezo yake yeye anawafuata jahmiya na mu'tazila na yeye ni katika ashaira hadahu Allah kwa hiyo bwana Ayub baada ya kuwa tumemueleza tuliyomueleza na hujja ambazo walillahi alhamd zilieleweka na watu wa mji huu walituelewa ijapokuwa yeye anadai kwamba watu washachoka kutusikiliza lakini wallahi kadhib ni uongo anaozungumza na madai yake ni ya uongo bali watu wanasikiliza hujja hizi na wanajua kwamba hapa tunapozungumza tunaizungumzia ilmu na maneno yanayotoka ni maneno ya salafu salih na bwana ayub hana hoja lakini bwana Ayub pia nilimuuliza maswali yalikuwa ni maswali kumi anaeleza katika maelezo yake kwamba ataendelea Jumamosi na Jumapili na Jumatatu lakini ameanza kubabadua baadhi ya maswali hana hoja hata moja ya msingi katika kuyajibu yale maswali na yeye anaona kwamba ni maswali ya kitoto lakini wallahi wa billahi wa tallahi hawezi kuyajibu yeye wala wale waliokufa kabla yake waliokuja na msimamo huu lau kama wangekuwa wasinge yajibu kwa hujja na barahin hilo inatakiwa alifahamu Ayub kwa hiyo baada ya kuwa tumempa maelezo ya mwanzo na tukamtajia aqwal mbalimbali yeye akafanya kibri na inadi na ufedhuli na ujeuri kama kawaida yake ilivyo akarudi tena kupambana na sisi lakini maajabu ya bwana Ayub na ndio maana tukaita sisi raddi yetu na hii raddi pia ni ar-raddul muhriq ala al almufrid raddi yenye kuunguza dhidi ya mropokaji aliyechupa mipaka mimi nilimthibitishia ayub kwamba yeye ni mropokaji billahi alaikum nikiongea na nyinyi nyinyi anawaita mabroiler yani nyinyi sisi hapa anatuita mabroiler kwa sababu tumekuja hapa mjini tumemkuta yeye ni mwenyeji na wengine wenyeji kwa hiyo anasema kuna kuku wa kienyeji na makuku broiler kwa hiyo kwamba mimi nimewakusanya hapa nyama broiler nikawatoa huko nikawaleta hapa sawa kuanzia dakika ya kwanza alipomaliza mukaddima ile siku ya kwanza ile Jumamosi yeye alikuwa ni kulalamika katoa makamasi hapo machozi ya uongo jasho likamtoka udenda alalamika bwana Ayubu kwamba mmenifanyia khiana, hamjanifanyia uadilifu, audio mmeikata, mmeediti sawa, halafu mmezichelewesha, kuanzia mmerekodi huko mpaka alikuwa anafanya nini, wakati khutuba za Ijumaa mkitoa saa tisa zishatoka. Akalalamika mpaka dakika karibia ya hamsini na nne. Sasa mimi ndo maana mwita mropokaji, na watu wapongwe wanashuhudia kwamba huyu ni mropokaji kwa maana hana pointi maalum ya kushika na insha Allah nitabainikiwa katika haya tunayozungumza kwamba bwana Ayub mropokaji kibwengo mkisema kitaka mnaweza kumuita kibwengo sababu yeye ajiita mwenyewe ila mropokaji tumempa sisi lakini kibwengo kajipa yeye kwamba yeye ni Ayub kibwengo ndivyo alivyojiita bwana Ayub na jina lilojichagulia mamjua kibwengo nyinyi vibwengo ni wale mashetani shetani wale Yaani mashetani wale sasa yajiita kibwengo sasa sio vibaya kumnasibishia jina lake alilochagua yeye kwa sababu anasema tumeingia kwenye vibwengo kwa hiyo yeye ni kibwengo sasa bwana Ayub akaja na inadi lakini dakika hizo akawa analalamika anataka huruma za waislamu watu wapongwe wamhurumie wamsikilize madai yake aliyokuja nayo lakini alhamdulillah kila anavyozungumza anazidi kubainika kwamba yeye hana hoja zaidi ya matusi, kejeli, fedhuli, kadhalika malalamiko kwa Waislamu akitaka huruma zao, na hilo haliwezi kumsaidia chochote. Yeye inatakiwa alete hujja zenye kubatilisha yale tuliyozungumza. Sasa Ayub yeye nataka nimwambie kwanza, kwa sababu katika madai anayodai anasema zile aya ayat zilizokuja kuthibitisha kwamba Allah yuko juu ni lazima zifanyiwe ta'wili tunafahamiana lazima zifanyiwe ta'wili na anadai kwamba hazifahamiki maana zake kwa maana maswahaba wao hawakushughulika na maana zake kwa maana hazifahamiki na hii ni kuwasingizia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam inakuwaje Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an afala yatadabbaruna alquran hivi hawaizingatii hii Qur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira na lau kama ingekuwa inatoka kwa asiye kwa Allah wangekuta ikhtilafu nyingi migongano mingi lakini kwa sababu Qur'ani ni kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili atubainishie sisi yaliyomo ndani yake na mtume alaihi salatu wassalam alibainisha kila aya hakuna aya ambayo aliacha isipokuwa aliibainisha kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ayati zilizojaa katika Qur'ani aya za sifa za Allah subhanahu wa ta'ala inakuwaje maswahaba wa mtume alayhi salatu wassalam wasibainikiwe hilo la sifa za Allah subhanahu wa ta'ala afu hivyo hivyo tu sisi tulimwambia tukamtajia kauli ya al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliposema kunna watabiuna mutawafirun tulikuwa sisi na hali ya kuwa wanafunzi wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni wengi naqul tukisema inna allaha fawqa alarsh hakika allah yuko juu ya arsh kwa hiyo alikuwa wakisema hivyo al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aliyasema maneno haya akimaanisha lau kama ingekuwa kuna mkingamo na kutowezekana hilo la Allah subhanahu wa ta'ala kwa yuko juu ya arshi tena kwa dhati yake basi al-Imam al-Auza'i asingethubutu kuyasema haya na hii inaonyesha ijmaa kwamba wao walikuwepo wengi na kwamba tabi'un lau kama wangesikia wakisema hivyo kwamba Allahu fawqa al-arsh wangelipinga hilo kwa sababu wao wamewabashiri maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam tunafahamiana kwa hiyo yeye al-Imam al-Auza'i akasema tulikuwa sisi tukisema hivyo na hali ya kuwa tabi'un wako wengi na wala hawakuwazuia katika hili sasa bwana Ayub nataka nivunje hoja zake kwa maneno machache tu ili akiongea mjue kwamba yeye ana porojo Ayub yeye ametegemea sehemu tatu katika hoja zake sehemu ya kwanza amewategemea wanawazuoni ambao waliteleza katika masala ya sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzithibitisha kama zilivyokuja huo ni upande wa wanawachuoni wa kwanza ambao utakuta baadhi ya sehemu wanathibitisha na sehemu nyingine wanakanusha na wao hawazingatiwi katika hilo kwa sababu wengi wao ni mutaakhirun yani asilimia tisini tisa ni mutaakhirun walikuja baadaye zama za baadaye huko wakilikanusha hili kwa hiyo hawazingatiwi hoja zao kadhalika bwana ayub sehemu ya pili aliyotegemea katika hoja ni wanachuoni waliopinda wenye itikadi kama yake na wao pia asivyokuwa na haya akaniletea akawa ananitajia tazame fulani tazame fulani mtazame fulani sasa wewe hivi kweli unaweza ukashangaa mende kutoka chooni yani mende yule atoka chooni afanza kumshangaa ah mende atoka chooni huyu si ndio makazi yake sasa yeye kaninukulia wanawachuoni ambao wana mrengo wake na kama mnakumbuka katika mazungumzo yangu nilimaanisha hasa kuzungumza maneno haya nikamwambia hapa sio tomtaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wala Ibn al-Qayyim al jawziyah kwa sababu nilijua yeye atakuja kufungua mlango huo kuniletea wachuoni ambao na misi wakubali kwa sababu si katika wal jamaa wao ni katika ahlul kalam tunafahamiana yeye kawaleta akaninukulia kana nichapa nao na kunikufurisha na kuwakufurisha masalafi kwa sababu ya wale ambao anawataja kadhalika hoja zake za tatu mashiko yake ya tatu ni kuelewa vibaya maneno ya wanawachuoni akajitafsiria anavyotaka na haya yote inshallah tutayathibitisha kwa hiyo Ayub amefeli kwanza amewategemea wanawachuoni ambao wamechanganya baina ya huku na huku huku wanathibitisha huku hawathibitishi na wao hawawezi kuivunja ijmaa ya salaf tunafahamiana zingatieni vipengele hivi aliyowategemea wote yani maneno yake yote na siku sita alizozungumza kwa sababu kazungumza kuanzia Jumamosi Jumapili Jumatatu Jumanne Jumatano ameongea siku tano siku zote hizo ameshindwa kuvunja hoja mimi nilitarajia ataleta kauli za salaf katika kunipinga mimi lakini yeye akawaleta wanachuoni mutaakhirun katika kubatilisha madai ambayo nimempa ya haki ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala fawqa al-arsh Allah yuko juu ya arsh wa fawqa khalqihi na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya viumbe wake kwa hiyo hayo madai yake ni madai ya batil wala hayakubaliki Bwana Ayub katika mazungumzo yake yeye nitaanza na haya neno la fauqa kadhalika na neno la fauka kwanza nitaanza nayo Ayubu yeye amekuja wa huwa alqahiru fawqa ibadihi jambo la nuzul talizungumzia kesho inshallah asema wa huwa alqahiru fawqa ibadihi mimi nitafsiri kwamba na yeye Allah wa huwa alqahiru yeye Allah ndiye mwenye kuwatenza nguvu waja yuko juu ya viumbe wake yuko juu ya viumbe wake akasema katika madai yake bwana Ayub katika alivyokuwa akidai kwamba hapa ibad mimi nimesema ni malaika lakini kabla ya hapo akazungumza kwamba alqahiru ni malaika sawa na nikasema nikahusisha kwamba ibad ni malaika na mimi sikusema hivyo kwa yeyote aliyenisikiliza wa rabbil kaaba kadhaba alayya mutaammidan amenisingizia kwa maksudi alhasil yeye akajitutumua pale kwamba je ndivyo walivyotafsiri wafasiri wa Qur'ani akaanza kuzitaja baadhi ya kuwataja baadhi ya wanawachuoni katika fauka ibadi yeye akadai kwamba mimi nilisema hapa ni ibadi ni malaika kwa hiyo akazungumza akazunguka huko kwamba ukisema ibad mara ajigonga asema kwa hiyo bwana jamada akisema ibad yuko sawa kwamba ni malaika niko sawa na mimi ningesema ibad ni sisi wanadamu pia niko sawa kwa sababu ibad inakusanya huku na kule yani kwa muktadha wa mazungumzo yake nitakuja kuanukulia inshallah ikija daftari langu kwa hiyo akawa anazunguka hapo lakini akasema je ndivyo wafasiri walivyokusudia akawataja wafasiri akamtaja al-imam ngoma mwa aliyotaja ni Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala akataja kwamba Imam al-Qurtubi yeye anatafsiri kwamba fauqia hapa ni al-makanatu war-rutba ni makana yani ile manzila nafasi sawa na sio makan na sio sehemu pamoja na kwamba amemsingizia al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi hakuyasema kwenye tafsiri ya aya hiyo haya amekuja kuyaelezea sehemu nyingine yeye akayataja pale lakini kadhalika akamtaja al-Imam at-Tabari rahimahullahu ta'ala na yeye pia akamsingizia hakutafsiri neno fauqa ibadi yeye alitafsiri wa huwa al qahir tunafahamiana na akawataja wengine kama alimamu at-Tantawi ambao nimewaambia nimewapa msingi yeyote atakayekuja kukhalifu ijma katika tafsiri yake hakubaliwi kwa sababu wanawazuoni wa al-sunnah wal jamaa ambao walisimama katika msimamo wa sawa wakateleza ni maadhurun wamepewa udhuru wao tunafahamiana wamepewa udhuru katika hilo la kukosea kwao lakini hawafuatwi katika makosa yao kwa sababu kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad kila katika wanawazuoni anachukuliwa kauli yake na inarejeshwa isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndo hairejeshwi kauli yake kwa hiyo na mujtahid anapojitahidi niyazungumza maneno haya lakini bwana huyo kwa sababu ni kisoi asisikia akarudi na yale yale yeye akaja na tafsiri za wanazuoni ambao wamekhalifu katika hilo wameenda kinyume na ijma ya al-sunnati wal jamaa yeye akasema hapa inayokusudiwa ni almakanatu warutba la al-makan kwa hiyo tunamwambia kwamba haifai kumfuata mwana wa chuoni anapokuwa amekosea au ameteleza katika masala akakhalif kitab na sunna na ijma huyo hatofuatwa hata awe nani hilo inatakiwa mlizingatie sana sasa mimi nataka katika mambo ambayo nilikuwa nikiaeleza kwa hiyo kullun yu'khadhu qawluhu wa yurad kila katika wanazuoni anachukuliwa kauli yake na inarejeshwa kauli yake sasa bwana ayub yeye katika mazungumzo yake katika razi zake za kwanza kama mnakumbuka niliwanukulia maneno yake alisema hivi alisharih wazi kuwa maana ya fi na fauqa na ala ni tofauti mnakumbuka maneno hayo shikeni maneno haya afu mje muone alivyokuwa mulabbis asema kuwa maana ya fi na fauqa na ala ni tofauti ile maana ya fi ni tofauti na maana ya ala sawa yani nikisema ana fil masjid au nahnu fil masjid na nikisema nahnu fawqa al masjid itakuwa ni tofauti mimi nikamwambia hivi fi wewe umekariri ukakariri katika jurumia kwa sababu ndio chokiona kitabu ni kikubwa na marejeo yako ukaona kwamba fi kila ikija fi basi ndio hiyo hiyo ulioizoea kwamba fi maana yake ni ya dharfia na jambo haliko hivyo kwa sababu fi maana nyingine mara nyingine inakuja kwa maana ya alistila na maana yake hapa ndiyo hivyo tunafahamiana yeye mara hii alhamdulillah kumbe nimemfundisha bwana Ayubu alikuwa hajui hilo akalithibitisha lakini akaviponda vile vitabu nilivyokuja navyo sasa nimtajia albadru tali tazama ametaja maana tisa za fi na miongoni mwake alistila tazama shudhuru dhahabi kadhalika tazama mughni labib ni hisham tazama vitabu hivyo utaona kumbe fi ina maana nyingi yeye alipokuja mara hii akathibitisha kwamba twajua kwamba fi ina maana nyingi lakini hapa hapa fi sio maana yake lakini mara ya kwanza ilikuwa inatakiwa tuambie hivi ile maana ya fi na ala mara nyingine huwa zinakuja inakuwa maana moja sio ilikuwa inatakiwa aseme hivyo siku ya kwanza ile akutakiwa kufunga maneno kwamba ile maana ya fi kwa sababu hapa alikusudia kunipinga lakini akaanza kufafanua kwanza fi na fauka na ala kwamba hizi maana zake ni mbali mbali ilikuwa anatakiwa aseme siku ile kwamba ile maana ya fi na maana ya ala mara nyingine zinakuja kwa maana moja sio ndio wadilifu ingetokea afanye hivyo lakini kwa sababu alikuwa hajui sasa nilipompa tambihi akaelewa kwamba kumbe fii ina maana nyingine akaenda akabadilisha msimamo lakini kadhalika kwenye fauka akaninanga sana kwamba mimi nimesema kwamba fauka maana yake fauka ibadihi maana yake ni malaika na mimi sikusema hivyo mimi nilisema hivi fauqa ibadihi nikamjibu ayub kwa kumwambia hapa fauqa ibadihi wewe bwana umekariri kwamba ibad ni waja wanadamu tu tena nikasema amewasahau majini lakini nikasema je Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha je ibadi hapa sio malaika kadhalika nikamtajia suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waqalu ittakhadha arrahman waladan subhana bal ibadun mukramun yeye akanihukumu kwamba nimehukumu kwamba malaika ndio hao katika maneno yangu ukisikiliza maneno yangu mimi kuanzia ule mhadhara wangu wa kwanza ile namba A sababu ziko A B C ule mhadhara wa kwanza ule kuanzia dakika ya kumi na nane mpaka dakika ya ishirini nilimwambia Ayub kwamba sasa na hao malaika pia ni waja. Maana yake maneno haya ni nini? Nikasema hata hao malaika pia ni waja, kwa maana wanadamu ni waja, majini ni waja, lakini na hao malaika pia ni waja. Sasa yeye akaning'ang'ania kwamba mimi nimefanya takhsis ya kwamba ibad hapa wanakusudiwa malaika mnaelewa lakini ninachokizungumza eh? sasa Ayubu akaning'ang'aniza kwamba umeitoa wapi tafsiri hiyo ya kwamba malaika hapa ndio wanaokusudiwa mimi sikusema hivyo lakini nakusudia kwamba hata malaika wanaingia hapo katika aya hiyo hiyo unayoikataa wewe kwamba malaika hawaingii sasa nataka mimi nimtafsirie kwa kumwelewesha huyu bwana kwa sababu yeye ni mkurupukaji mropokaji hazi kuangalia masala mtu akizungumza nilimwambia mara kwanza ukija kunijibu em kaa utulize akili yako usikurupuke kwa ushabiki wa watu eh hey, mbona hujamjibu mbona kadha pamoja kwamba watu walikuwa na shauku ujibu ili wasikie vile utakavyojikanyaga na wallahi alhamdu umejibu kajikanyaga kweli